yetmishinchi kun tug'di aligining o'dg'urmish bilan ko'rishganligi aytiludi ikkilan o'rnidan turib ali huzuriga kirdi ali ko'rib o'rnidan turib oldiga bordi oldi bilan ali salom qildi zohid o'rnidan turib salomni ilik oldi ali zohid bilan qo'l ilishib ko'rishdi xushalliq bilan kulib turib hol ahvol so'rashdi o'ziga yaqin yadin o'rin ko'rsatdi alohida mehribonlik bilan uni hurmatladi dedi ay o'dg'irmish san mushaqqat chekding bu yerga o'zing piyoda kelding o'dg'irmishning alayka javobi o'dg'irmish javob berib dedi seni ko'rish bilanla chekkan jafolarimni unutdim sening oldinga o'z orzuyim bilan keldim shundoq ekan Мен qandoqmi jopa chakkan bo'laman ay ali kishi o'z tiliki bo'yicha mangsa cho'qim tilikiga yetidu erib qolmaydi aql idrok bilan dunyoga dong chiqargan bo'ka yobg'usi nima deydi angla ko'ngil orzu qilsa yiroq yaqin bo'ladi kishi tilikiga albatta tez тез kishi chin чин orzu qilib yo'l mangsa u orzusiga yaqinlashib тез yetidi ko'ngil xohlamagan har qandoq yerga qadam bossa u qanchalik yaqin bo'lsimi yiroqlashidi qadam tashlagan kishi jafo chekadi lekin ko'ngil xohlab mangsa jafo bilinmaydi ey alik sanga ko'nglim xohishi bilan keldim bilginki manga qandoqmi jafosi tekkan bo'ladi nazar sal ko'ngil kimni so'ysa xohlasa uya qancha yiroq bo'lsimi yaqin tuyuladi aligning o'zg'irmishqi suoli alik dedi oldi bilan sendin so'raydigan so'zim bor shuningga javob ber mana sen ko'ngling xohishi bilan mening oldimga kelding va lekin bu ish qandoqlachi bo'ldi botur bilisanki salom qilishning fazilati nihoyat ulug' kim oldi bilan salom bersa fazilat yo'lini шу ашқан bo'ladi sen meni ko'rganda salom qilmading bu fazilatni va javobni nima uchun xohlamiding o'dg'irmishning alayki javobi o'dg'irmish javob berib dedi man bilib turib oldi bilan salom qilmadim salom kishi uchun salomatlik yo'lidir salom qilsa salomatlikning uli qurilgan bo'ladi salom kishi uchun tinchlik va aminlikdir salom qilsa keyin jon amin topadi buningga taqlidan munu so'z keldi bu so'zni angla ay tuz ko'ngil salom qilg'uchi kishiga omonlik tilaydi salomni ilik og'uchi salomat bo'ladi salom kishilarning yomonliqidan salomat saqlaydi salomga javob berguchi salomatlik kapolatiga ega bo'ladi ulug'lar kichiklarga salom qilishi kerakki ondan barcha ishlar o'z yo'lida bo'ladi kichiklar cho'nglarning so'zini anglab amal qilsa salomat yashaydi va balodin qutuludi kichiklar ulug'larning yomonlik qilishidan amin topsa ulardan yaxshilikni umid qilib salomat yashaydi mandin alikka qandoqmi yomonlik tegsin man kichik kichikdan cho'ng'i nima ziyon tegsin aligning barcha xalqqa qo'li uzun qopqa turilsa xolig'inini qilolaydi qarab baq avom puhra bakka oldin salom qilmaydi Бұның мәнісі юқырқыладектор ay bilimi yetilgan Сән meni авал xizmatga jalb qilib ko'p orzular bilan алдыңғы chaqirding boshda мән ұнымыдым, so'zingni tutmadim bu алдамчы dunyoga ishonmadim U talabingni qo'yib ziyorat uchunla meni chaqirding. Endi mana bugun keldim. Hozirgacha sendan ayminib turatdim. Mana salaming bilan menga amonlik berding. yana avvalgi so'ziga yonamdikin deb sandin ayminib qo'rqib turatdim mana endi sanga tamoman haqiqiy ishandim sandin manga faqat yaxshiliqli tegidu aligning o'zg'irmishqi javobi alik shundoq dedi bag uchun degan so'zidan yenib olish bak yomon odatdir agar bag degan so'zidan yenib oladigan bo'lsa ulug'liqqa va ustunlikka ega bo'lolmaydi tili yolg'onchi huy payli g'azablik bo'lsa undoq kishi dunyoga hokim bo'lmasin yolg'on so'zlaydigan qo'li quruq bo'lsa u qandoqmi xalqqa bag bo'lolaydi ta'limda buningdinmi yaxshiroq bir so'z aytilgan kim so'zidan yonsa baxtmi uningdan yonadi qochidi deyilgan kishilarning yomini yolg'on so'zlaydi yomonning ang yomini va'dasidan yanadiganlardir to'g'ri so'zlik kishi bak yaxshi aytgan to'g'ri so'zlik kishiga xudo ajr ato qilsin bak chin so'zlik va'disidan yonmaydigan to'g'ri bo'lishi kerak so'zidan yenib oladigan kishini ar hisoblama erkak eg'izdan chiqqan so'zidan yonmaydi so'zidan yonganlarni xotin deb hisobla o'dg'irmishning aligi javobi o'dg'irmish javob berib shundoq dedi Bu yaxshi odatlarga alik egi bo'ldi. Xudo qo'l ostingdagi allani yanimi ko'paysin. Bu yaxshi qiliq odatlaringni teximi kuchaysin. Bagla xalq ichida tanlangan kishilardir. Qiliq va so'zlarini mu o'zidek xil tutishi kerak. Bilimliklar bilim berib mundaq deydi. Bag yaxshi va to'g'ri bo'lsa, xalqi beyidu. dunyo ishlarini boshdan kechirgan ko'p yashagan oqbosh mo'ysipit nima deydi angla ey dunyo hukmroni qiliqlaringni yaxshi qil baxt keladigan yana ketadigan narsa tirishib o'zingga yaxshi nom qoldir baxt sanga vafo qilmaydi seni tashlab ketadi ey qudrat egasi yomonlik qilma so'z harakatlaring bilan ko'p yaxshilik qil ulug'liq va baglik sandan yuz o'rigisi faqat yaxshiliklar sandan yuz o'rimaydi ey botur bugun yaxshilik qozong'in xalq yukini ko'tir zamonlar o'tib kelgusida yaxshilik keladi bu tiriklik kunlari go'yo bo'ron shamolga o'xshaydi baxt ishonchlik emas seni tashlab ketadi aligning o'dg'urmishqa javobi alik aytdi Түшән, әй білімі ұлуғ, сәндің тілейдіғінім шуки, маңы яқшылық yolunu ечіп бә. Сені бұнчы вала чың тұрып чақырышымның сәвәбі шу арзу иди, әй көңлім тоқы. Маңы әмді пәнд нәсихәт бәгін. Шының білін яқшылықлағы қолым ұзын болсын. Әтрапымды көп кішілі баки, ұла егін гал аварчылықыды юруду. Тоғра чин мехрибалла йоқ, әй сәхи. bu bagla barcha orzu tilikiga yetalaydi lekin o'z ko'ngliga siqqudek yo'lanchikka ega bo'lolmaydi o'rdig'i ko'pligan kishilar to'plangan manga foydali kishilar yo'q ay bilimdan buningga taqlid qilib bu beytda aytilgan ay sahiy tushunay desang mushu beytni o'qig'in odam deb yuriydiganlarning soni ko'p kishilarga foydaliqini izdasang u qeni shundoq kishi borki bir kishi ming kishining ishini qila oladi minglab kishi yig'ilsimi uning ishini qilolmaydi ali yana aytdi ey o'dg'irmish san xudoning barcha fazilatiga erishding nomingga yarasha harakating kamolatga yetdi qutlug' tangrim tilakingni tugal basin xudo bergan inoyatlardan meni bahramand qil ko'nglim tirilsin va nafsim o'lsin o'dg'irmishning alika javobi o'dg'irmish javob berib dedi ey bag sirtimga qarasang kishilar maqtig'idek agar ichimni bilsang eding ey dona bugun meni ming qitim so'kib surgan bo'lar eding manga zohid degan nom bu yan. bu nom manga toat ibodat balosi bo'ldi qara meni hammadan mahrum qilg'ichi ashu nomdir bu nom uchun mening nafsim bekitilgan holda turdi kishilar ko'gidak qilib do'konimni yaxshi bezidim lekin bu do'konda foyda yo'q elib sotadigan narsam yo'q ey alay san kishining sirtinili ko'ma kishining ichiga uning yoshirin ishlariga qara qo'g'inning sirtqi po'sti qanchalik ko'rkam bo'lsimi puriqi shakli rangi chiroyli ko'rinsimi ichining ta'mi bo'lmasa u qo'g'im bo'lmaydi Onu sirtqi cho'rib tashlash kerak ey sig'un dili o'yg'oq kishi nima deydi angla ichingni beza sirtingni bo'yab paqiratma hamma narsaning ulug' vorliqi ichidan bo'ladi ichi yaxshi bo'lmasa sirti hech nimaga yaramaydi alining o'dg'irmishqa javobi alik javob berib dedi ey pak insan. pok inson ishchingmi teshingmi hammasi tuzukkan bu dunyoni tashlab o'z yukimni yangillatding men bo'lsam uningga ilindim egri yuk yutdim bu dunyoning ishi meni mashg'ul qildi xudo ibodatiga yetisholmayyotiman manga pand nasihat bergin uningga amal qilay so'zlaring manga qutatsin haqiqiy ravishda poklanay o'dg'urmishning alayki javobi o'dg'urmish javob berib dedi ay begim har xil yaxshiliklarga sen yaxshilik bilan yetishgin xudoning qullari ichida mandunmi yomonroqi yo'q boshqini undoq bilma ay bilimi daryo ay alik agar xudoning qullari ichidan yomonroqini izdasang u faqat men bo'laman mening so'zlarimning qandoq foydasi bo'lsin nasihatlarim sanga foyda keltira buning ustiga Мән игендин үміт үзмедім. Гунаны апу қылғычу удур, ашу бір игемдур. Гунахини біліп, апу қылышны өтінген гунахкар құл немедейду аңла. Мән сенің гунахкар, жапакеш, яман құлың мән. Нәзір салсаң, түтін тұрған түткінім гунахтур. Сәндім башқа сейгіндіған игем йоқ. Гунахимны апу қылғын, бәхт білен елігін. alining o'dg'irmishqa javobi alik javob berib dedi ey sagak mijoz xulqingni xudo yaxshi fazilat bilan bezabdi o'zingni yomon deb bilgining uchun xalq ichida ixtiyorsiz yaxshilik topding dilingni tilingni пак tutding o'zingmi пак bo'lding manga tarbiya bergin so'zing foydali bo'lsin ey yaxshi xulqliq барлық ішлері чин кіші, маңа мехрабаллық білән пәнд нәсихат бәгін. Худа барчы яхшылықны саңа ата қылды. Маңа му бұ яхшылық yolunu аш, әй шөхратлік. Әй яхшы кіші, әмді маңа нәсихат қыл. Худа саңа ақыретті яхшы жауап бәсім.